Ku ji tambayar sa ba su da alaƙa da sallah yana magana akan hadisin azabu bizabi babu riba ajiye sai in mun rasa wata tambayar akan wannan sai mu dawo kanka cikin abin da muke akan ne kaga ita ma wannan ba ta da alaƙa da babu na'am mala eh wanda ya buga haka ne wanda ya da ba wannan mota ya buge mutum biyu na abin nan ربنا لا تؤاخذنا في نعيم أدب المؤاخذة دبن إن فينا لا تؤاخذنا إن فينا ليه المؤاخذة إن كبر أبو أكامة تدلي بل لمن توابا أكامة تدلي أما تدنو بذلك رمو إذا ما ركوبك أبابك الله adamul mu'akaza daban ka fahimta da ko yanzu misali rufi an ummati al khata wa nisyan kuma shukru ga wani sai ko kuskure ka kade mutum da mota za ka biya biya to amma ba kuskure bane ba za su hasu na inna tilawa fa kana a kuskure ka fahimta da ko kada ba ka biya biya bayan ka biya biya kuma za ka yi kafara tsakanin ka da ubangiji ne yantar da baiwa mummuna ko kuma azumin wata biyar ne ga wanda bai samu damar yantar da zuwa ba shi wannan adamul shi ne rashin kana kada laifi ba za a kama kada laifi in ka bar abu da mantuwa amma rama kuma yana na akan ka ka fahimta da ko yawwa ba za a kama ka da laifi ba in ka yi abu da kuskure amma biyan wannan abin yana nan akan ka in na biya ka sai ta mu da kyau yau ina jin ka da shi saboda kasar su fito ta كما قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أي شمس القمر بالإسلام والندم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان على تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط لا تخسروا الميزان إني لن أبين واضح لك في كرة Eh, manzo Allah ce mali unaza ko kuma da Allah wannan taqra'una khalqa imamakum qalu na sai da la wu illa bi fatihatil kitab fa innahu la salata lahu la yaqra'u fiha bi fatihatil kitab wannan hadisi ya zo da inda abin da ke nufi da mu kuma abin da yake nufi da mu muna magana kan wajibi ne ai ko ba wajibi ne. ba muna magana kan wajibin karatun fatiha aka ce ba wajibi bane bai dalili wannan karatun da yi wannan hadisin baya nuna wajibi mafi girman abin da hadisin kuma yake ne jawaz halaccin karantawa don ka gane ko ka'ida ne ya wajen malamai idan aka kore abu aka ce babu shi sai aka yi istisnai aka ce sai bangare kaza na shi wannan istisnai da aka yi baya nuna wajen wajibi sai dai nuna jawazi dan bari Allah ce la yattakhidhu al-mu'minuna al-kafiruna awliya'a min dunil mu'minin kada mummunai su riki kafirai a matsayin ababan kauna a wurin su su kyale mummunai sai ce wa man yaf'al zalika falaysa min Allah fi duk wanda wannan shi ba komai bane a wurin Allah illa an tattaku min tuqa sai dai in kun yi dan tafiya to hukuncin tafiya wajibi ko da wani kan gurin baya ce malak mu takara wannan kalka imamukum ko ka annakum takara wannan kalka imamukum sai ce la taqrafu illa bi fatihatil kitab لا تقرأوا أمومي لنحن كرات إلا جواب بدأ استثنائي ومن استثنائي بعد النقل أظنني كنون وقت إلي جوال وما ذا يمنى وجوه كنت مكون تكلم على الوجوه بقوا دكاوي بقوا دكاوي لا تقرأوا إلا بساس حتى الكتاب فإنه لا تقرأوا إلا بساس حتى الكتاب فإنه لا تقرأوا إلا بساس حتى الكتاب فإنه لا تقرأوا إلا بساس حتى idan ka ɗauki wannan la da ta da kuma da alƙur'ani nuna huwa lakum ko ne umumi ne wanda umumi cikin dukkan karatu ka gana karatu ka sallah ne ko karatun majan sallah in kan qur'ani kana ji kai ne wata kuma umumi ne sallah mutakar sallah ba yi ba an samu cin karo tsakanin umumin ka'idar malamai idan muka samu an guda biyu sun ci karo da juna to sai mu duba daga cikin su muga cikin su akwai wanda tafsiri yake da cikin sa duk wanda tafsiri yake da cikin sa an rage masa kai wanda tafsiri yake da cikin sa da ya fi shi karfi da haka sai a dora shi akan sai wani ubi alal misali umumi ba ta laka laman da karatu ba ta gida wannan amma ba da sallah ga wanda bai karanta fatiha ba sai mutum ya zo ya samu limami ya yi ruku da ya yi ruku tare da liman ya samu liman cikin ruku ya aka daga ya samu wani rakar ko bai samu ba ba ma ya karanta fata ya karanta amma annabi ya nuna ya samu wannan rakar a ke umumin la salata ne wannan ya karanta wata kitab ta kala hutafi dan ga wata sura wahida خصصت هذا العموم إذا عموم دخل في التخصيص وما وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصروا تكرهون عموم الدم لكل التفسير فإذا تعارض عامان أحدهما دخل في التخفيف والآخر لم يدخله التخفيف كلف الذي لم يدخله التخفيف على الذي دخله التخفيف كلف عليه فيكون أقوى منه هنقول إذا كنت الحامل وأنت العام إلا أن هذا العام أقوى من ذلك العام نعم ايه عبد الله بن عباس wato ka ga wani ne karanta da ruwa ya ya ne ne karanta da mutane amma asalin ana son mutum ya yi da a da eh. eh. a ah, ba koyewa ne daga cikin musulunci ba yana cikin da yayi manzo Allah ya ce cikin wanda rera alqur'ani alqur'ani kuma alqur'ani ba wai mutum ya rinka waka da shi ba ba haka yake da shi ba dan wannan sai suka dauke shi akan aljina waka wannan kuma at-tazanni ne man ladhi tazanna bil qur'an at-tazanni bil qur'an shi ne rawa mali amr bin zanti alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim kazan gare la amma dan sai alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا نريلا هو هذا لا غرغدان دوت amma sai na karanta shi da kitan tajida alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم kuma dai nan mun da gama Qur'an Allah Allah ba ka cikin ba ka cikin Muhammad bin al-Qur'ani ko da mutum ya rera ita kai wani murya wani ya koyi eh wannan yana shiga cikin bid'a tanjim din nan irin wanda ake ana kabbara din nan yana shiga cikin bid'a ya kamata mutum ya san shi wani malami ya yi rubutu a kan ya ce koyon muryar wani bid'a ne bakar abu zai da cikin wani lissafin sa bid'a ulkurra ya ce za ka yi daidai zuwar muryar ka da Allah ya baka هذا يا هذا ya zama ba da ne ba mutum Allahu a'lam idan ya ce kowa ya tsaya da murya ina jin ka karatu da lima eh eh ya halatta a lokacin kai a turanci yan tsohon yi ka ce da baka da abin da liman ke cewa cewa kwafta da iya suka je haukan ka tun da baka ji ba na tana ce istina na ina jin ka ai magana ya rasu karama ta bane zaka take wannan raka'a da fatiha ba ta eh zaka kisratu wannan a sai ka canza wata amadadin ka eh ko na zuwa shi ba ba wani badiya dole sai ka canza wannan raka'a duk raka'ar da babu fatiha sai da aiki rubutu sai raka'a ce ta in duba kan da ake tafsiri daga wanda yake dindin ne ya zo ya samu liman su rubutu na'am tambaya ta karshe na wannan malami wanda ya azabu da daji ba sai ba wanda ya kuma kace da ta tambaya ta azabu da daji da kuma al-sabba bil sabba annabi ya ambata ba bai guda shi da ni azabu bil zahabi wal sabba bil sabba wadanda ka ga dangin kuɗi ne dinari azurfa mislan bil misli yadan bi yadi sai kuma dangin kayan abinci al-bur bil bur والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد abin nufi ba za a yi cinikayyar zinari ba da zinari don uwansa ko azurfa da azurfa ‘yar uwarka sai da sharuɗa biyu adadin da ka bayar ya zanto shi ne adadin da ka baka ka ba da kilo ɗaya na zinari to a baka kilo ɗaya na zinari Ta ba da kilo ɗaya na azurfa a baka kilo ɗaya na azurfa ka ba da gram hamsin na zinari a baka gram hamsin na zinari ka ba da talatin na azurfa a baka kilo muslim da muslim daidai wa daida sharadin farko ne, sharadi na biyu Yaban da yadan hannu da hannu abin nufi ka ba shi kuma ka karba domin abin da ake nufi da yadan da yadan an yi kimar da fi majalisin akdi an yi kimar fi majalisin akdi bi an tuɓiyahu wa ta'akuza ma fi majalisin wahid an tattarka ina da haka to shi ne yadda yadda bayanin da yadda eh, yadda da kuma gure bala abubakar ko wani shi kuma zan da wannan haka dole su a haka shi ya rike ka ba duba duba duba shi kuma ya ta ni kuma gana ba muna nan duk madrasa haka dake da shi ne yadda yadda kabla an nasarika kabla an nasarika shi ne yadda yadda to shi ma wancan guda hudu kenan al-furr bil al alkama da al alkama dole ya zanto adadin wannan al-Kanar alkamar shine adadin wannan buhu ɗaya wancan wancan ma buhu ɗaya kwano ɗaya wancan wancan ma kwano ɗaya الشعير بالشعير فيما هكا التمر بالتمر جزيرة بالجزيرة فيما هكا الملغ بالملغ جزيرة بالجزيرة فيما هكا dole ne adadin da na baka shi zan karba adadin da ka bani shi zan baka adadin kawai ne shi gwaji ya kuke kuma kuma Allah misali wani ya je zuwa da kiran baka turin zinarin da ke hannuna ya auna gram 150 amma ba a sarrafa shi ba ba kai turin mai sarrafa gold ne ya sarrafa shi ba kai kuma naka zinarin duk da shi na shi zinari ne amma an sarrafa shi an yi awarwaro da shi an yi dan kulle, an yi baji an yi menene ba zan ce na wajen ba a sarrafa ba da kura a jiki da datti ba a sa wuta an fitar da dattin cikin ka ba ga drum 150 amma kai na ka gyararre ne an fitar da dukkan dattin cikinsa za ka kawo drum 130 a madadin na 150 in mun ya ga ba dole zan to mislan bi mislin nauyin za a auna gram din wani ya fi kaba wancan ya fi kaba ko da ingancin su ya bambanta in dai da suna sun sun ma da sai an auna ya zama daidai wanda misalan da misalin yadda ya ce ko haka dabino da dabino ko da wani ya zo da dabinon madina kilo biyu wani ya zo da dabino a can dan kasar tuwarin cikin kasar jigawa shi kuma kilo ɗaya da rabi ba za a ce ba kawo na madina kilo ɗaya da rabi ka karɓi wannan na Najeriya kilo biyu inda na madinin ya fi inganci in an haka an ba. dole sai an wanto mislan bi mislan wannan kilo biyu wannan kilo biyu wannan kai wannan daya yadan bi yadan ayi bayayya da juna a nan take amma mutum ya karɓi na zoce da yin gidan ko kuma ka wannan to da take aiki ko wannan yana zuwa ka kallon mutum kasuwa kenan <laughs> ko a madina ne da ake jera ba eh in ka yi mutum nan ga cikin sun sarrafa da su ne aiki design din cikin a ko da kuma lalle da kuka ba shi wannan da batawar kuma wallahi ba ku da hujja ku cikin ku ko مازال يكون مثلا بمثل الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد هكذا الله يقول ai hadisi ne wanda ke gare kabin min ta'ayi dan ta bu karban wanda irin tawili domin an da mu sai dai ai ba da su ji bane ba kuma su tsoron ka amma wadan su ba su ji ba ha bai ta kuɗi ba dan kuɗi ai ga su ne da azufa ba naira da gama da taifa ba za a ce yadan muslim da muslim da sai dai a ce yadan biye amma ba za a ce ban baka dala sai ku ban na ba yi. da da da a dole ne da za a ci wani da ba yi Allah ne ko wannan da an tafi shi ko babu ne shi sai dai wannan yadan yadan za a nema in ba ka dalar yanzu ka mi ko mun naira amma in ba ka dala yanzu kan cewa za ka je gida ka dauko mun ko in ba ka nairori ina so in sai zuwa ka ce bari ka je gida ka dauko mun an shi